mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en uitbuiting van mense sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil in die wêreld kan maak sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Jesus stuur ons met sy seën vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disipel was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Amen.